condividi suferon. Condividitai spertoi estas perceptatai pli intense. Io bona ancorau pli bonigias. Io malbona pli malbonigias. Tiu cele ec ne vortoi estas besonatai. Proverbo diras, cun dividita sufero estas duona sufero. Ciu tio estas vero? Tute ne, male. Tiu proverbo besonas renovigon, cae estonte devos texti jene, cun dividita sufero estas duobla sufero. Eble pritio consentos tri psicologoi de la Yale Universitato en Usono ili raportas en interreta faca revuo, che spertoi cae travivagioi estas perceptatai pli intense se ili estas condividitai cun aliai homoi. Tio validas en positiva senso, same kiel en negativa senso. Agrablan aferon condividi cun alia homo donas al tiu travivajo al donan brilon. Cai amaran ocasajon, estonte oni plei bone el tenu sola. La ceesto de sam sortano, crome fortigus la suferon. Ciucio estas clara? Nu, citie sequas la parto de la novajo, quiu argumentas contrau la teso pri la sufero, quiu duo pligias per la condivido. La psicologo in nome explicite interesigis pri spertoi, quiu in homoi iacune travivas, sed pri quiu ili intercomunicas, por exemple consoli la alian. Tiu demando tuschas la ciutagon pli forte, ol oni unue povus credi. En multae situatioi, homoi condividas impressoin cun aliai, sen recte comunici pritio, scribas la psicologoi. Exemple la visito de concerto presentas comunan travivajon, ce ciu dum la auscultado, ne devige on intercomunicas cun aliai homoi ancau en museo, plei ofte ne ocasas multe da comunicado, dum oni preterpassas cun aliai visitantoi la montratain obiectoin au pentrajoin. Iam las pritio, che oni cundividas sperton cun aliai, shainas prifortigi tiun sperton, la chef autorino de la studajo esploris tion per gustumadoi de cioccolado. La testantoi devis gustumi cun au sen aliai homoi delicatan cae ne amaran variantoin. Se du testantoi mangis de la sama cioccolado, tio pli fortigis la positivan priugion pri la gusto de la cioccolado. La samo validis por la extreme amara varianto. Se du testantoi gustumis gin, ili perceptis la guston, kiel ancora o pli abomena, ol se nur un uopa homo mordis en pezon de tiu cioccolado restas tamen necertezo pritio, ciula sufero mildigis, se la testantoi intercomunicis, cae cundividis sian suferon